Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports en 97 ni temps de Ràdio per a l'Esport en la sintonia de la 97.0. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils apel·liant i del Tulein TuneIn com la 97.7 Ràdio i la nostra web, la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 90 sentit, arroba esports 90 sentit, Com la pregunta que vos fem en el dia d'avui, este València és millor, igual o pitjor que el de Nuno? És la pregunta que fem esta nit en el eh, Twitter del programa, arroba esports 90 sentit. Este València és millor, igual o pitjor que el de Nuno Espíritu Santo. En els 90 minuts, res que no hàgiu vist. Però res que no hàgiu vist, avui, el dia de les Palmes, el dia del Rayo, el dia del Getafe, el dia del Granada en la primera part allà en Granada, el dia del Getafe, el dia de l'Eibar, el dia de la Real Societat... Res de nou. Ahí està l'equip embarrancat ni cap endavant, ni cap endarrere. <clears throat> Ahí està la València. Un València per a mi que vaga. És com eh, la típica imatge en les pel·lícules de ciència ficció de l'astronauta que ix fora a reparar la nau i se talla la sonda i l'astronauta va vagant per l'espai exterior va vagant sense rumbe sense direcció sense opcions a res, perquè la nau ja es queda molt lluny i ja està pelut en l'espai. Una miqueta és la impressió que dona este València. Fonamentalment, i el més perillós, és que jo crec, i pot ser la pregunta igual de demà del WhatsApp, a què juga este València? És una de les opcions, ja veurem finalment quina pregunta fem. Perquè este València no té idea definida de a què juga per este València sol ser superat per els rivals, per este València comença bé però se dilueix, per este València cada volta és més el València que veiem al principi de la temporada i per este València és cada volta més el València de Nuno. Per això és la pregunta que fa avui, si este València és millor, igual o pitjor que el de Nuno. Per això dic que dins dels 90 minuts, dins de la mediocritat general, dins d'un equip que patix en defensa quan l'apreten, dins d'un equip que no té arguments per a construir xoc ofensiu, que per a mi, de tots els defectes que té l'equip, és el pitjor d'ells, més enllà d'un equip que comença a jugar sense bandes i amb quatre interiors i acaba tirant mà de les bandes, cosa que tampoc ha arreglat massa, he de dir que el gol de Negredo arregla ben poc. Suma un punt, que a hores d'ara, i gràcies a aquesta cabotada de Negredo, el València se troba un punt més de la salvació, perquè crec que ja ha que començar a pensar i a parlar de la salvació. Perquè no estàs de València per a altres coses. Dic el de sempre, no és que el doni per soterrat, jo en el futbol he vist coses molt estranyes a partir de dijous l'equip guanya en Copa i se veu en semifinals i se pot vindre amunt. Aquestes coses les del futbol. Però a dia d'avui el que veiem, i és el que contem, no tenim la boleta màgica, és que l'equip està com està. I el punter d'avui no arregla pràcticament res. Són 10 jornades sense guanyar. 10 jornades sense guanyar. Ni en l'època de Koeman, eh? Mira que Koeman va rebre pals, eh? Ni en l'època de Koeman el València va estar tan malament. Deu jornades sense guanyar i sobretot, i el que és més greu, és la por que dona percebre la sensació de que són deu jornades sense guanyar i que ja veurem a qui li guanyes. I això és la realitat. <clears throat> I després del partit, per a mi sí, per a mi després del partit és quan s'ha produït el noticiable. I direu, de què parles? de dos situaciones muy diferentes Una es la roda de prensa de Gary Neville en Riazor. La roda de prensa que, sinceramente ha tornado a ser los mundos de Yuppie. keep Creo que habláis mucho de que los jugadores eh, les falta carácter, pero yo no puedo pedir más en cuanto a esfuerzo, en cuanto a las ganas que demuestran hasta, hasta el final en cada partido. that spirit remains, the one of keeping coming back. We've done it six times now in the last five, ten minutes of games. Correct me if I'm wrong, it might be five. Pero si permanece ese espíritu, hemos mm, remontado mm, cuatro o cinco veces en los últimos diez minutos, los últimos partidos. That's one of the most difficult things to do in a football team and to create a spirit like that. And I'm proud of the fact that they keep going to the end and they keep fighting. And maybe at this moment, We're not quite ready to win, but we will be soon, I promise you that. Es una de las cosas más difíciles de conseguir en el, en el fútbol y me enorgullece mucho que sigan luchando. Igual ahora no estamos preparados para, para ganar, pero mm, vamos a seguir luchando y lo vamos a conseguir. I agree with you. Estoy de uh, acuerdo contigo en que debemos ganar partidos, somos eh, jóvenes, igual todavía no estamos preparados para ganar, pero lo estaremos. game against Las Palmas last Thursday. El partido de la semana pasada contra Las Palmas. I don't think anybody would have complained if the game would have been 3-1. Nadie se hubiera quejado si hubiéramos acabado ganando 3 a 1. And today, I think if we'd have been 2-0 up after 10 minutes, I don't think anybody would have complained. Y si en los 10 primeros minutos hubiéramos ido 2-0, tampoco se hubiera quejado nadie. La de los mundos de Yuppie según la rueda de prensa de Gary Neville. Pero en esa temporada, agónica, trista, en esa temporada plena de decepciones, decebedora, en esa temporada en la cual cansa i molt, encara que no se cregau, contar cada nit i cada partit coses roïnes, he volgut veure un atisbe d'esperança. He volgut veure un aspecte positiu he volgut veure algo a lo que agarrar-me. I és la cara dels futbolistes quan abandonaven Riazor. La cara d'uns futbolistes als quals no els havia alegrat ni el més mínim el gol de Negredo. Probablement perquè sentien el ferro de la vergonya torera de saber lo que està fent l'equip. equipo. En alta circumstància, en qualsevol equip, per bo o per roïn, per dalt o per baix que estiga, un gol en l'últim segon del descompte per a salvar un punt haguera suposat un gran alegró de tots. I si avui el València haguera fet això, a mi m'haguera preocupat molt. Però a mi, en el dia d'avui, me deixa la vessant positiva de la cara de pomes agres amb la qual els futbolistes se retiraven al túnel de vestidors de Riazor sabedors del paperot que havien tornat a fer sabedors de que havíem tornat a ser inferiors al seu rival sabedors de que l'equip no havia jugat a res i sa cara de pomes agres denota autocrítica i a mi és la part que me dona algo de esperanza de cara al futuro. Pensar que l'equip podia anar 2-0 els primers 20 minuts, que ha fet uns bons 30 minuts de la segona part, que jo no he vist, que està orgullós del caràcter, com que té l'entrenador, i que encara no estan preparats per a guanyar, senyor Neville, això és el València, se me cau al món als peus. Però menos vol el rostre dels futbolistes me dona que pensar i me dona per agarrar-me a algo positiu. Ells, almenys, sí que s'han anat a la dutxa amb la impressió de que l'empat aconseguís un punt servís per a que Negredo continuï intentant afiançar-se però vivís de poca cosa més, perquè per este camí te n'aniràs més voltes sense el gol miraculós d'última hora que amb ell. Almenys, repetisc, he vist en el rostre dels futbolistes vergonya torera. I a mi, després de veure el que vas veure el dia del Rayo, sobretot en la primera part, la indolència, a mi això avui me dona un atisbe d'esperança per al que agarrar-me. 11 i 42, la jornada, com sempre, en 5 focus. Un gol, un punt i res més. Lamentable partit del València en Riazor oferint altra imatge paupèrrima. Vist el vist, el punt és la millor notícia, ja que segons Neville encara no estan preparats per a guanyar. If that spirit remains, the one of keeping coming back, we've done it six times now, in the last five, ten minutes of games. Correct me if I'm wrong, it might be five. Pero si permanece ese espíritu, hemos mm, remontado mm, cuatro o cinco veces en los últimos diez minutos, los últimos partidos. That's one of the most difficult things to do in a football team and to create a spirit like that. And I'm proud of the fact that they keep going to the end and they keep fighting. And maybe at this moment, we're not quite ready to win, but we will be soon, I promise you that. es una de las cosas más difíciles de conseguir en el, en el fútbol y me enorgullece mucho que sigan luchando. Igual ahora no estamos preparados para, para ganar, pero mm, vamos a seguir luchando y lo vamos a conseguir. euforia, res. Almenys André Gómez ha hecho una lectura más realista de la situación... ...y es consciente que el punt no millora en res el viste en los compromisos anteriores. Euforia, eh, yo no tengo euforia ninguna, lo vimos que la actitud hasta el último momento fue importante, y bueno, un gol que, que estaba a poco. La verdad que suena aquí con un punto, pero que no estamos escondiendo, como si fuera cero puntos. Lesió de Barragán, que en una topetada amb un company s'ha fracturat els ossos propis del nas i no ha pogut acabar l'encontre. A per les Palmes amb Rossi, i el Bambino està en la llista de convocats per a rebre de mals canaris. El mateix futbolista assegura que està en condicions de jugar si Rubi ho estima oportú. Yo estoy bien, yo estoy, yo tengo muchas ganas de jugar y si juego un minuto, si juego 70, 90, para mí es, um, um, uh, va, a ser algo muy especial. Valencia Básquet asalta el Palau. 91-94 en Porro, inclosa. Acaba la primera vuelta como líder invicta y dona una lliçó de joc en equip. John Stephenson estaba muy orgulloso de la victoria. Es eh, increíble este partido hoy. Hemos, hemos demostrado mucho carácter para, para, para ganar este partido. Es un poquito de déjà vu para mí. La año pasado hemos perdido aquí en, en, en la prórroga con un, un, triple de Abrines en el último segundo. Uh, pero bueno, este año hemos ganado. Uh, estoy muy contento, muy orgulloso de este equipo. Les 11 de la nit i 44 minuts. Arranca Esports 97 nit, que ja vos ha dit, però vos recorda la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit, este València és millor, igual o pitjor que el de Nuno? És la pregunta que fem en el arroba esports 97 i este València és igual, millor o pitjor que el de Nuno. 11 i 44, una pausa i entrem en tots els temes que, com sempre, n'hi ha tela que tallar. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit, 46 minuts. Altre partit lamentable del València Club de Futbol en Riazor. No hi ha per anar a aquest equip. Miren, no hi ha idea de joc. Ja podem dir que entrenen molt bé, que estan agarrant les idees del nou entrenador. La realitat és que aquest equip no va cara a l'aire. Que el València ha fet 20 primers minuts en els quals, bueno, ha assomat, ha fet alguna bona triangulació, alguna possessió llarga, però conforme ha arribat el minut 20 i ha començat el Madrid, està començant a diluir-se el València, fins a tal punt que en el 27, i en una maniobra de eh, Luis Alberto del mig centre, de, perdó, del mitja punta del Deportivo de la Coruña habilitat Lucas Pérez que davant de Matthew Ryan l'ha acabat batent. I a partir d'ahir el València ha sigut un voler i no poder i un voler i no poder fonamentalment perquè no tenia arguments futbolístics desgraciadament, malauradament per a este València, i dic malauradament perquè m'encantaria que este València tinguera 30 punts més i estiguera lluitant per tot l'alt, però no és així, perquè a tots ens va molt en que el València estiga dalt i no baix, malauradament, el fonamental punt de desconnexió que té este equip és que no té qui construïsca el futbol. Perquè encara que encaixes gols, si tingueres futbol, podria respondre. O a l'inrevés, encara que no tingueres massa pòlvora davant, si tingueres un mig del camp consistent per ajudar l'entramà defensiu, el Iqui no encaixaria. El València té un problema bàsicament d'idea, i aquesta idea fa que els futbolistes no apareguen. I aquesta idea o ixa falta d'idea, per millor dir, fa que Wiki sigui en quatre mig centres, Zaibo, Parejo, Danilo i André, no se genera el joc. I no se genera el joc perquè no n'hi ha un patró de joc. I així és impossible. I el València, al final, en alguna reó, en la frescura per banda de Bacali, que té un contra un per a lo bo i per a roïn, és l'únic tio que agarra i encara, pues, ho ha intentat, però era molt tenue. A la fi, una pilota penjada ha fet que Negredo, que havia errat un mà a mà increïble en els primers minuts de partit, acabara demostrant que això no ho ha perdut. El remà de cap davant del porter Germán Lux ha acabat direccionant-lo cap a la part contrària on no podia arribar el porter i fent un bon gol. És una bona cabotada, gira molt bé el coll, marca molt bé els temps i acaba batent al porter del Deportivo de la Coruña. Tot i això, com deia, a la fi del partit s'han produït les dues realitats. La primera, per a mi, l'esperançadora, la que me dona algo a lo que agarrar-me, la que me paralitza la por que ja la tinc en el cos, i ho dic clarament, tinc la por en el cos perquè els de baix guanyen i el València du 10 jornades sense guanyar. Estem en la jornada 21 i el València no guanya des de la 11, senyors, que és gravíssim això. El que passa és que això, pues, el València s'ha vist tot a pedra i no passa res. I els discursos de l'entrenador són fantàstics, perquè ja com reconèixer que Gary Neville és un tio majo, simpàtic, és un tipus que fa unes rodes de premsa extraordinàries en quant al discurs, se nota que ha sigut entrevista de televisió i domina els mitjans de comunicació, però el que té que fer, que és entrenar el seu equip perquè guanyi partits, malauradament, a dia d'avui, estem exactament igual que abans de que arribara ell. És a dir, el València no guanya. Amb tot això, amb tot això, la imatge esperançadora és la dels futbolistes la cara de pomes agres dels futbolistes quan se retiraven al vestidor de Riazor. I se per a mi és l'aspecte més positiu de la vesprada d'avui. No puc considerar com a, com a positiu, excepte el gol de Negredo, res de lo que ha corregut en els 90 minuts de partit. No puc considerar com a positiu el fet de la roda de premsa de l'entrenador que, com malauradament ja estem posant habitualment, són rodes de premsa de los mundos de Yupi. Cada volta són més rodes de premsa de Nuno. Qualsevol dia apareixerà Gary Neville en barba. I sí puc considerar positiu la cara de pomes agres dels futbolistes que sentien el ferro d'haver fet un altre dolent partit. En qualsevol altra circumstància, un gol en l'últim segon del descounter haguera donat per abraçar-se tots al, al final del partit en el centre del camp. I els futbolistes se n'han anat en mala cara, en cara de mala llet, en cara d'estar fotuts al vestidor. I ells saben per què. Perquè, altra volta, l'equip ha donat una imatge preocupantíssima d'impotència, de no tindre patró ni esquema de joc. I en la prolongació, i ara ho sentirem, Dixes cares de pomes agres dels futbolistes anant-se'n del terreny de joc, hem sentit a André Gómez a qui algú li preguntava per l'eufòria de l'empat i d'eufòria res. Quan al portuguès li han preguntat per l'empat i si l'eufòria i tal, ha dit d'eufòria res. I hem sentit a Negredo dir que encara queda molt per treballar. Jo aquest discurs sí que me'l crec. I crec que aquest discurs és el camí correcte. Però el discurs futbolístic i el discurs de los mundos de Llupi de Neville, sincerament, ja ni tan sols me cabreja, me produeix por. Perquè si Neville se creu el que diu, està en una realitat paral·lela ja a aquest equip li fa falta un bany de realitat tan gran com evident eren les cares de decepció dels futbolistes en abandonar el terreny de joc de Riazor. Són per a mi els dos fets noticiables de lo que ha corregut esta vesprada en el estadi del Deportivo de la Coruña. del partit. Ara disseccionarem, si voleu, amb Raúl Garrido, que vindrà després, amb Andreu Alverola quan se pugui incorporar de súper, i amb Folgado, que ja està per així. El partit... Podríem parlar de moltes coses. I de totes aquelles coses de les que parlarem en el partit, serien les mateixes de les quals venim parlant en els últims dos mesos. Per això dic que per a mi lo noticiable, on me pare, el que me quirda l'atenció és el que ha ocorregut després. El rostre dels futbolistes, el discurs dels futbolistes i en contraposició, en una realitat paral·lela, el discurs de Gary Neville, que ha pronunciat una frase per a mi terrible, impròpia d'un entrenador de l'equip com el Valencià. Encara no estem preparats per a guanyar. Vaig a mossegar-me la llengua. Però aquesta frase me sembla intolerable per a un entrenador del València Club de Futbol anem a sentir el que ha dit, perquè ha dit moltes coses. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Eh, anem a repassar el que ha dit l'entrenador del València en roda de premsa, que, com deia, ha tornat a oferir un discurs immers en una realitat paral·lela fins i tot a la dels seus propis futbolistes. Sí, i a més on ha dit frases eh, greus, Manolo, que han generat cert eh, estupor i cert malestar en xarxes eh, socials una volta conclòs el, el partit. Anem a escoltar el tècnic del València, Gary Neville, Manolo, parlant de que, efectivament, l'equip és eh, tan jove que probablement encara no estiga eh, preparat per a guanyar. I agree with you. Uh, Estoy de eh, acuerdo contigo en que... debemos ganar partidos, somos eh, jóvenes, igual todavía no estamos preparados para ganar, pero lo estaremos. Si me preguntáis qué es lo que yo quiero en un equipo de Gary Neville, es que luche hasta el final y eso lo tenemos, luchamos hasta el final en cada partido. Si conseguimos tener un poco más de calidad en el último tercio, en la parte final y un poco más de paciencia en las decisiones, eh, conseguiremos eh, esos goles y esas victorias, pero yo estoy orgulloso de ese espíritu y las victorias pues van a llegar. win games. I'm convinced of that. Però és la primera volta que en roda de premsa Neville comentava que l'equip és jove i que no està preparat per a guanyar. Ho ha dit dos voltes al llarg de la seva roda de premsa el tècnic del València. That they fight to the end and they keep going. Creo que habláis mucho de que los jugadores eh, les falta carácter, pero yo no puedo pedir más en cuanto a esfuerzo, en cuanto a las ganas que demuestran hasta, hasta el final en cada partido. I've spoken to the players and we're not celebrating or related by any stretch of the imagination. He hablado con los jugadores y no vamos a celebrar lo que hemos conseguido hoy. But I said to them that you can play badly, you can make bad passes, you can give goals away. Pero tú puedes jugar mal, hacer malos pases, regalar goles. But if that spirit remains, the one of keeping coming back, we've done it six times now in the last five, ten minutes of games. Correct me if I'm wrong, it might be five. Pero si permaneces espíritu, hemos mm, remontado mm, cuatro o cinco veces en los últimos diez minutos, los últimos partidos. That's one of the most difficult things to do in a football team and to create a spirit like that. And I'm proud of the fact that they keep going to the end and they keep fighting. And maybe at this moment, we're not quite ready to win, but we will be soon. I promise you that. Es una de las cosas más difíciles de conseguir en el, en el fútbol y me enorgullece mucho que sigan luchando. Igual ahora no estamos preparados para, para ganar, pero mm, vamos a seguir luchando y lo vamos a conseguir. Bueno, era la segunda vuelta en la que el roda de Prensa ella que el equipo no estaba no está en cara preparad para guayar Ha insistido en este mensaje el técnico del Valencia Manolo, que también en una de las primeras respuestas ha dicho que estaba orgulloso del su equipo I'm proud of the spirit and the character, the personality Estoy orgulloso del espíritu y de la personalidad que han demostrado. I keep being told in every press conference that about characters and leaders and all this sort of thing that you hear that you know the players have got to want to play for the shirt and all these types of questions. They're showing that week in week out. Teams do not come back from from losing positions as many times as this team does without having the right qualities. So I'm proud of that. course, I want we want improvements in tactical performance. We want some technical improvements, but they're things that we can work on. It's very difficult to work on that fighting spirit. I think that we need to work on obviously taking our moments in the games when the opportunities come. Oh, no, lo que estoy orgulloso de, del espíritu. Cada rueda de prensa me preguntáis sobre el liderazgo, sobre si los jugadores eh, luchan por esta camiseta, pero cada semana remontamos. Si no tuviéramos estas, estas capacidades, no podríamos remontar. Hay que mejorar técnicamente y también tácticamente, pero eh, no, lo que no se puede mejorar tan fácilmente es el espíritu. Y eso, y eso lo tenemos. Ve, pues el equipo un, un espíritu de, de Digo, el, el seu tècnic, Manolo. al recordarle recordarle a Neville que remontar un partido es... és guanyar-lo. Primer empatar-lo i després guanyar-lo. Correcte, això és, això és. Perquè si vas perdre en el marcador i empates, pues empates un partit, però no remontes un, un partit. El tècnic també, quan se li pregunta per la Copa i pel compromís de Copa que li espera València esta setmana, ha aprofitat per a també defensar-se de les crítiques cap, a, cap al joc de l'equip davant la Unió Deportiva Las Palmas. The game against Las Palmas last Thursday. El partit de la setmana passada contra Las Palmas. I don't think anybody would have complained if the game would have been 3-1. Nadie se hubiera quejado si hubiéramos acabado ganando 3 a 1. And today, I think if we'd have been 2-0 up after 10 minutes, I don't think anybody would have complained. Y si en los 10 primeros minutos hubiéramos ido 2-0, tampoco se hubiera quejado nadie. So when these moments start to go for us and we start to connect the chances that we get in the match, which we've had, y cuando empecemos a conectar bien con estos momentos y aprovechar las ocasiones que tenemos en los partidos, que las hemos tenido, and match that with the spirit and the fight, y esto unido al espíritu y la lucha, you then get victories. entonces conseguiremos victorias. So we have to bring both of them together on Thursday evening. Entonces tenemos que unir ambas cosas el jueves por la noche. And not just one without the other. Y no una sin la otra. Discurs, Manolo, fins així el més destacat de la roda de premsa de, de Gary Neville. Per, la realitat paral·lela. La dels jugadors a mi m'agrada més a mi el que ha dit el futbolista Salva me convenç prou més que el que hagués dit a Neville. Bueno, ho hem escoltat ja en la intro del programa, recuperem la veu d'André Gómez quan se li ha preguntat si l'equip estava eh, eufòric després d'haver eh, optes un punt a última hora quan ja se tancava el partit davant del Deport. Euforia, eh, yo no tenía frío ninguna, lo vimos que la actitud hasta el último momento fue importante y bueno, un gol que, que estaba a poco la verdad que suena aquí con un punto, pero que no están contentos, como si fuera cero puntos. Bueno, rasquen un punt, però com si fora eh, zero punts, no estan contents amb, amb l'empat a última hora, encara que, estar, que, que ha destacat que també l'actitud ha sigut bona perquè els ha conduït cap al, cap a l'empat. Álvaro Negredo, Manolo, uh mhm. -huh. que ha reconegut que l'equip, bueno, empat a última hora, eh, rasca un punt, però que encara comet moltes errades que ha de corregir. que, todavía tenemos que corregir muchísimos errores, que el equipo no está, no está fino en, muchos aspectos y, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. El gol de, pues, hace que no pierdas el partido, pero, pero los errores siguen estando ahí y hay que seguir. Yo creo que la mentalidad y la fe que ha tenido el equipo eh, en otros partidos no se tenido y eso hay que, hay que bueno, pues, eh, mirarlo como algo positivo y bueno, pues es lo único que te puedes quedar positivo hoy, porque te digo que, que también se han cometido bastantes errores. Negredo mm, no, no estaba tampoco Manolo a content pese a haber sigut ell el que ha marcat el gol. Es que a mí eso me servís. El gol al final del partido, que no era un punt. Per Esa es la actitud que yo voy. A eso a mí me servís. ¿Por qué? Porque eh, se han recordado de la primera que falla también davant el, davant el Depor. ojalá hubiese metido la primera, que seguramente el partido hubiese ido de otra, otra forma, pero, pero bueno, eh, al final yo creo que, como digo, pues con fe, con esfuerzo, el equipo lo ha hasta el último minuto y, así ha llegado el, gol del empate, ¿no? Yo pues también me voy, me por esa pasión, que, podía haber cambiado el partido, pero al final, pues, pues bueno, un punto que, no sabe tampoco a mucho, pero, pero que te hace no perder en un campo difícil. pues això és el que diu Álvaro Negredo. Alguna cosa més eh, del, del temps de protagonista, Salva? No, no, no, és el més destacat del que acabem d'escoltar. Bueno, pues aquest de moment la informació del València, després la reprendrem en temps de tertúlia. És el moment de parlar del Llevant Sala, que demà té partit de Lliga, 8 i davant la Unió Deportiva a les Palmes. Sí, molt relacionat amb el València. Després en tertúlia ja ho explicarem, Manolo, però demà 8 i mitja juga el Llevant davant la Unió Deportiva a les Palmes per a tancar esta jornada número 21 de Lliga en primera divisió. La gran novetat, sense dubte, és que Giuseppe Rossi, Pepito Manolo, ha sigut inclòs en la llista de Rubi pero al compromís. Ja és Pepito. No, no, es que en Italia le digo en Pepito. Bueno, va. Bueno, va, no. Vull dir... Silvambino, toda la vida. Pepito en la gatxeta tota la setmana. Val, Sols vinga. cal llegir la, la premsa, vull dir, no m'ho invento jo, és que li diuen així a Itàlia. Però bueno, inclòs en la llista de, de Rubi, avui ha donat també la seva primera conferència de, de premsa, perquè ha sigut presentat com a futbolista del Llevant Unió Esportiva, així que recuperem ràpidament les eh, declaracions més destacades de Rossi esta vesprada. Ha dit que va ser fàcil per a d'ell decidir-se a l'hora de firmar pel Llevant Unió Esportiva, diu que coneixia el club i la Lliga i sabia que el Llevant el Me levanté era uno de los primeros equipos eh, que me querían y entonces, um, y entonces fue muy fácil decidir um, a esa ciudad este equipo, porque uno la conozco muy bien y dos, la Liga Española, um, he hecho cinco años aquí y entonces conozco muy bien el ambiente y es un ambiente que me gusta mucho. Ah, yo me acuerdo los partidos en el pasado eh, contra Levante y, fue siempre partidos eh, muy duros y un equipo que, eh, que, que, jugaba bien y por mi estilo de juego creo que creo que um, este equipo fue el equipo justo para para um, elegir Rossi, que sabe que arriba un equipo un un problema espera salvar la categoría pero se han recordado Manolo de lo que va a hacer ahí cuando va a arribar al Parma fa, fa, fa unes temporades el Parma estava com a QR i va acabar el que fa 10 en la taula de classificació gràcies als gols de Rossi. Sí, claro. Ojalá que sea el mismo final. Uh, yo me acuerdo en los años del Parma, bueno, en los, en los seis meses con el Parma, um, fuimos último y quedamos décimos. Entonces, um, ojalá que sea la misma, um, el mismo final uh, con el Levante. tengo muchas, muchas ganas uh, de jugar y de ayudar el equipo y tengo muchas ganas de conocer a todos muy bien para que las cosas puedan salir eh, más fácil. Bueno, Rosy a Manolo, que ha reconocido que ya ha también el míster, amb Rubi, que lleva va el el y idees i ja que vol eh, de Sí, he hablado un poquito con el míster, me ha dicho cosas del equipo, cómo le gusta jugar, eh, las cosas que está poniendo en la cabeza de los jugadores de hacer el domingo y entonces poco a poco estoy ah, me estoy buscando de ver de ver las cosas de probarlas en el campo y hasta ahora en esos últimos dos días todo ah, me está saliendo bien estoy muy feliz ah, con la intensidad que hay el equipo con la gana que tiene el equipo ...para entrenar y para hacer las cosas bien. Bueno, Rossi también le han preguntado... ...quién es el seu objetivo como futbolista del Levante Unión Esportiva. que el primer objetivo... ...evidentemente es contribuir a la salvación del equipo... ...pero que también vol donar satisfacción... a la, a la grada, a la afición. a Bueno, el reto número uno es de salvarse, es de sacarnos eh, de esa posición. Ese es el número uno. y durante este periodo eh, es importante disfrutar, no solamente para mí, pero para los jugadores, porque Em, porque jugar, eh, a fútbol es la cosa más bonita que hay en el mundo. Y entonces em, estamos en, esa, situación, tenemos presión, pero también tenemos que disfrutar eh, de este momento y buscando de sacar, eh, de sacar puntos y regalar emociones a nuestros, a nuestros aficionados. Pues las declaraciones, Manolo, de Giuseppe Rossi. perfecto per a demà, possibles onces de Llevant i de les Palmas? Bueno, pues en principi la gran novetat de l'equip inicial seria la presència de Rossi amb apenes dos entrenaments, ja veurem que és el que es eh, succeeix eh, demà, inclús la seva titularitat podria eh, portar un canvi de sistema i que Rubi jugarà amb dos davanters amb el brasiler Daverson com a acompanyant del italià. Prescindiria, per tant, de Mauricio Cuero, Rubi, per a jugar amb Rossi Daverson en atac i formaria amb quatre miscampistes. La probable alineació del Llevant Unió Esportiva integrada per Mariño, amb Pedro López, David Navarro, Fedal, Toño en defensa, amb Simao Oberza, Camarasa, Morales i Lerma en el mig del camp, Daverson i Rocío Cuero, ja veurem Manolo, en punta d'atac. Això pel que fa al partit, xiularà? Xiularà Velasco Carballo. Ha arribat Pepe Rossi, Pepito Rossi, com deia Folgado abans, segons li diuen en la gatxeta, Atsu. La setmana passada semblava més juny, ara sembla més a prop? Pues, Manolo, en funció de les declaracions del mateix futbolista a la BBC, sembla que serà futbolista del Llevant Unió Esportiva en les pròximes hores. Seria el tercer reforç del conjunt Granota. En declaracions a la BBC, a la televisió anglesa, ha dit textual, l'he dit a los jugadores en referència als companys en el Chelsea, que me voy al Levante, me voy a Espanya. Diu, le deseo buena suerte al equipo. Per tant, després d'aquestes manifestacions, Manolo, entenc que eh, Atsu serà en breu Mm, nou futbolista, tercer reforç del Llevant en este mercat del, de l'hivern. Que canviaria la davantera totalment per a el tram final, per a la segona volta. I no eh, ho hem dit, però vora 1.500 persones en l'estadi del Llevant d'Unió Esportiva per a la presentació de, de Rossi. Extraordinària notícia. Per tant, parlem de València Bàsquet i ho fem després d'aixa fantàstica proesa 91-94 en pròrroga inclosa al Palau Laurana davant del Futbol Club Barcelona eh, després del partit el nostre company Juanma Romero xerrava amb el playmaker del conjunt valencià Guillem Vives Guillem, bona vesprada Bona vesprada Bueno, partit, jo no sé com definir-ho ja, tremendo, espectacular i, i una victòria impressionant, no? Sí, el partit, partit èpic, crec que la gent els aficionats de cada equip doncs, ho han passat malament, però crec que la gent del bàsquet ha disfrutat, hem fet un treball fort perquè eh, que ens empatin el partit d'últim segon sempre és dur i hem jugat una molt bona pròrroga i, i res, molt contents del, de la victòria. Què ha passat en, tras eh, els vestidors en la segona part? Eh, que l'equip ha sigut totalment diferent, ha cregut, no? Sí, sabíem que eh, ens estan ficant alguns triples eh, amb el contraatac, no estàvem defensant-lo bé, hem parlat, hem, hem intentat eh, ser una mica més sòlids en defensa i, i en atac pues, doncs, creure més en, en nosaltres i perdre una mica el respecte i, i crec que ha sigut molt bé, hem estat bé al partit, eh, per detalls l'hem pogut perdre però l'hem tornat a recuperar i molt contents. Una jugada, la jugada del Satoransky, eh, pensaven que se podia fer falta, al final no l'heu fet i ja ha clavat el triple. Sí, coses que passen, hem cregut que el millor era defensar, eh, hem intentat defensar el millor que podíem en aquesta ocasió i, i res, eh, ha fet un molt bon tiro, sí que potser ja mirarem el vídeo que hagués pogut defensar millor, però, però bueno, eh, som un equip que hem d'entrar a defensar i el Pedro ha dit que defensessin i, i a ells els ha sortit cara. I la pròrroga pot passar sempre qualsevol cosa, però ahir heu estat més, més encerts que, que ells. Sí, ja et dic, eh, després, era difícil perquè després d'un bàsquet així és, és difícil tornar a entrar al partit i crec que l'equip, eh, som un equip amb molta moral, amb molta experiència i hem fet una, una pròrroga increïble qualsevol cas, eh, s'acaba la primera volta, immaculada perfecta, no? Sí, no, no podem donar més. Hem guanyat tots els rivals, ara, ara la gent ens tindrà molt més respecte, ens tindrà moltes més ganes de les que tenien, i res, intentar seguir amb la dinàmica positiva i, i ja dimarts que ens toca un partit molt dur allà a França. Dos coses molt ràpides. Eh, L'afició de, de València Bàsquet que ha vingut des de València heu volgut agrair no, a la fi eh, pues, aquest esforç que han fet per, per estar avui amb vosaltres. No? Sí, crec que eh, és un detall. Eh, primer, de tot, que vinguin i, i que vegin com animen durant tot el partit, perquè la veritat que s'han sentit molt i després que s'hagin quedat a, a que nosaltres sortissin després de xerrar del Pedro, doncs, res, l'ofició increïble i, i a seguir amb, aquesta dinàmica i que s'ho segueixin gaudint igual. I a l'última, eh, com bé deies, el dimarts Limós, altra història, altra batalla, en altra competició. Sí, eh, bueno, disfrutarem primer d'aquesta victòria avui i demà ja haurà baratge del partit del dimarts, que serà un partit dur, un partit també important per la, per la classificació i res, mirar el vídeo del, del que va passar l'altre dia, que que sí que ells van jugar millor i, i res, intentar fer un partit sèrio i a veure si podem portar la victòria. Gràcies, Guillem, enhorabona. bona. Esta era l'entrevista de Guillem Vives i ara hi haurà que parlar amb el nostre company Juanma Romero, que tal? Molt bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Bueno, era qüestió del que diguem, eh, dur-lo a terme. Eh, parlar en la Lliga CB, que li dona ja el títol de Lliga a València Basquet i Xina tots descansa a esperar arribar a les Olimpiades de Rio 2016. Eso seria fantàstic, eso seria, seria meravellós, sense cap dubte. Perquè aquesta victòria 91-94 amb pròrroga inclosa i sobretot, Juanma, jo crec que el més important, després de, si algú poguera tindre algun dubte alçat després de la primera derrota davant de Limós, és sobretot la resposta d'avui de València Bàsquet com a grup, com a equip, crec que ha sigut extraordinària. Sí, sense cap dubte, no? Avui l'equip ha mostrat una fortalesa mental eh, que ha dissipat no? qualsevol dubte que podia haver deixat no, aquesta derrota del eh, passat dimarts eh, davant el, el Limós en un partit que evidentment eh, era complicat, era difícil, enfront estava el Barcelona, un equip amb molts recursos i amb jugadors de, de molta qualitat, però el València Basquet ha sigut millor, sobretot en la, en la segona part, o en la segona part on jo crec que a més s'ha llevat no, aquesta pressió no, que tenia en la, en la primera meitat, on han aparegut jugadors importants com Justin Hamilton, com Bojan Dublevich i sobretot eh, Fernando Sanemeterio, però eh, crec que també el treball d'altres, no? que, que, que pot ser no en números, però sí en les seues sensacions i aportacions a l'equip, també han ajudat a, a aconseguir no? una, una victòria on el València Bàsquet ha hagut de remuntar 11 punts de desavantatge en la primera part, 40-29 estava guanyant el, el Barça, semblava que el partit eh, podia encaminar-se a una eh, vertient peligrosa, perillosa no? per, al, per a l'equip valencià, pero eh, sobretot des de la defensa, no? això que tant demana Pedro Martínez, l'equip ha començat a remuntar, s'ha ficat per davant en el eh, tercer quart, ha tingut emoció fins a la fi, amb aquest triple de Satonanski en pràcticament... El dels dos finals, el del partit i el de la pròrroga, ha sigut increïble, primer sí, perquè sí, ese triple a zero de Satonanski que empata el partit a, a 82, eh, s'arriba, se juga a la pròrroga, se posa eh, València bàsquet eh, 4 per damunt en el el marcador i en un moment donat eh, eh també faltant molt poquet eh, llança un triple Dolman, en falta de Lux Sigma, semblava que era el triple més llançament addicional, el qual haguera tornat a empatar el partit, però els àrbitres en l'instant replay veuen que està xafant, a més veu clarament que està xafant, vull dir, no, sí, és, una, sí, no és una decisió sí. polèmica per a res, la dicen en dos i a partir d'ahir València Bàsquet cimenta la seva victòria 91-94 amb 16 punts de Bojan Dulevic eh, com a màxim insistidor, però el de les dos finals, el de partit i el de pròrroga, ha sigut increïble. Sí, jo crec que, que la jugada de Satoranski pot ser la més, la més discutible no? Uh -huh. per, mhm. per part de València perquè jo particularment, i ho estàvem eh, parlant en la retransmissió, s'estava demanant falta, no? estava guanyant de 3, eh, una falta haguera donat dos tirs lliures a Satoranski, que haguera tingut que anotar un i fallar l'altre i buscar el rebot, però se l'ha donat aquesta opció de, de llançar de 3, l'ha ficat, ha empatat el, el partit i en 5 minuts pues, podia haver ocorregut qual, qualsevol cosa, no? I hi ha aquesta situació de, de Justin Dolman on el propi Guillem Vives ha, ha demanat ràpidament i s'ha instant replay també tota la banqueta de, del València Bàsquet i finalment pues, eh, s'ha donat no? Ixa, esa cistella i se bàsquet de dos per a, per a Dolman que després ha, ha errat no? de manera deliberada el seu tir lliure però el rebot ha sigut per a Dublevilla i s'ha acabat el partit no? però en qualsevol cas important no? que també l'equip s'hagi alçat d'aquestes situacions, circumstàncies que jo crec que un altre rival s'haguera vingut a Baix i el València Bàsquet pues, ha sabut eh, sobreposar-se a tot això i aconseguir eh, tancar, eh, Manol, una primera volta immaculada, perfecta, uh -huh. de 17 victòries, eh, 0 derrotes. A soles el Real Madrid ha pogut fer una primera volta igual, va ser en la temporada 13-14 i el València Bàsquet avui l'ha solit. Per tant, ja sabeu, o, o ja veieu, l'alegria va per barris i en el barri taronja, tot és felicitat, guanyada i merescuda. Romero, moltes gràcies. Adeu, bona nit, Manolo. A Juanma Romero, que a més demà estarà pendent del sorteig de la Copa del Rei de Bàsquet, que s'hi sorteja demà per al conjunt anoia i per a la resta des que entren en la cita de la Copa. 12 i quart, ja, a la tertúlia, vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 i 16, temps de debat, tertulia i d'anàlisi, així en eh, Esports Junior no, al sentit, continua per així Folgado, què tal? Buenas, així estem, Manolo. Sí, incorpora que avui tenia compromisos, sí, no ha estat de nosaltres, però sí ha vist el partit Raúl Garrido. Hola, Raúl, què tal? Molt bona nit. Manolo. I ara de seguida, en quant puga tancar la seva pàgina en Superdeporte, baixarà el company Andreu Alverola per afegir-se a, la... a aquesta tertulia. Vos recordo la pregunta que estem fent en el dia d'avui, en el nostre Twitter, arroba esports 90 sentit, arroba esports 90 sentit, i la pregunta es si este Valencia es mejor igual o pichor que el de Nuno. después para parlarem mm. Show pero han de parlar, señores durante durant ruinísimo partido del con el fútbol Pues sí, la verdad, Manolo, eh, un partido decepcionante. Nuevamente, mm, bueno, afrontamos la, la jornada al partido con la, con la idea de de poder percibir mejoras en el equipo, en el juego y nuevamente pues eh, pese al gol final de Negredo y ese punto que al final sabe sabe a gloria, pero eh, el partido en sí realmente deja deja muchas dudas y nuevamente pues un juego que no, se sabe muy bien eh, en qué se basa, ¿no? Es decir, el, equipo sigue sin, sin mejorar. Buen comentario de la retransmisión Manolo. tú tu avance eh, de que el discurso de, Neville recorda ya al de al de Nuno, però no sols el, el discurs, se repeteixen molts clichés de l'etapa de, de, de Nuno en, en Neville i probablement el principal és que eh, amb Nuno el València no tenia clara una identitat, un, un estil de, de futbol, no vaig a parlar del sistema, però un estil de futbol eh, definit o una metodologia de, de treball que després donarà els seus fruits sobre, sobre la brossa i desgraciadament ocorre el mateix amb, amb el tècnic del, del València vull dir, Neville se eh, ha eh, nunissat si se me permet la l'expressió i no hi ha cap diferència entre Neville i Nuno o entre Nuno i Neville i entre l'equip de Nuno i l'equip de Neville i entre la roda de premsa de Neville i la roda de premsa de, de Nuno més enllà de algo Manolo que ja varen destacar quan va arribar Neville efectivament Neville eh, parlava millor que Nuno dominava millor l'escena que Nuno eh, caia més simpàtic que, que Nuno va eh, guanyar l'entusiasme de més seguidors eh, de lo que ho feia Nuno pel seu discurs i perquè Nuno pues, eh, caia mal però així ja van destacar des del primer moment que l'important no era que un tècnic eh, caiga bé o caiga mal, o que ens caiga bé o mal als mitjans de comunicació, o que siga més o menys simpàtic. El tècnic el que ha de fer, eh, ho agraïm als mitjans de comunicació, evidentment que siga més simpàtic o ens donen més titulars, però el tècnic el que ha de fer és guanyar partits. I Neville sols millora en uno en el discurs i en que cau més simpàtica la gent partir d'ahí Neville és Nuno, Nuno és, és Neville i jo ja no aprecie cap eh, distinció entre l'equip de Nuno i el de, i el de Neville. Salva diu no aprecie cap distinció entre Nuno i Neville, diu Neville s'ha nunitzat, per eh, dir d'una manera gràfica, la pregunta que estem fent és si este València és igual, millor o pitjor que el de, que el de Nuno i la pregunta és és que a lo millor... Per a mi és igual. Per, per a tu és igual? Sí. Val, perfecte. Eh, més cancha per Negredo y para algún futbolista determina que no contaba... amb... claro, está claro, està clar, està la pregunta ahora on anava jo ara es a lo mejor es que no ni a més Bueno, eh, sí que es cierto y siempre lo hemos comentado que la llegada de Neville lo que produjo es un cierto entusiasmo y, bueno, esa energía que transmitió, ese cariño que le ha dado a los jugadores, ser más cercano y, bueno, pues eh, darles ese mayor grado de confianza y parecía que, que eso se iba a reflejar en el juego, pero la realidad es que, no es así. Y en cuanto a resultados, pues realmente eh, la etapa en uno está siendo mejor que la de, Neville, porque son 10 jornadas seguidas, ¿no, Manolo? El otro día cree que va entrar el que era 1,46 puntos per partido el Valencia de Nuno y 0,60 el de Neville. Claro, es que en Liga no, no, ha ganado todavía eh, ningún partido y claro, eso ya es alarmante, ¿no? Es decir, pero más allá de los resultados es que no se aprecia un modelo de juego definido, ¿no? No, no se no se aprecia un equipo que juegue pues eh, con un estilo definido y que se vea claramente a qué juega, ¿no? Sigue, sigue deambulando por el campo y, con muchos problemas, tanto con balón como sin, balón. Es decir, no, no vemos avances en el juego. ¿tú no ni a sí ni a <clears throat> Messi son los dos entrenadores que no tienen eh, la eh, categoría para dirigir una plantilla com esta? Home, està clar que, que amb Nuno algo, algo, algo fallava, que era la connexió amb el vestidor fonamental. Si un tècnic no, no, no té connexió amb el vestidor o, o la perd, a partir de futbolistes, Manolo, ja van parlar de lo que ocorria en el vestidor entre futbolistes i, i Nuno, desconnecten, se desenxufen, evidentment dones, donen símptomes de que no estan a gust amb el tècnic, el rebutgen i això se trasllada al terreny de xoc amb, amb els eh, resultats. Con Barry Barneveld llevan en de que era un técnico sense experiencia, Manolo, comentarista número 1 en Anglaterra, pero que como a técnic así, pues con tu destaques avui en la columna de Levante el mercantil valenciano, pues es un técnico No, el, super, el, super. el superdeporte, perdón, es un técnic Nobel, es, es nou, encara porta la L uh mhm. -huh. penjada en, en l'esquena, que evidentment sempre ha d'haver una primera vegada per a, per a qualsevol persona en qualsevol eh, professió, pero en una situació tan complicada com la que heretava eh, Neville, pràcticament a meitat de temporada, amb una necessitat de ser Champions la pròxima temporada, amb una necessitat d'accedir a una següent ronda de la Lliga de Campions, tu necessitaves un altre perfil de, de tècnic. I aquest tècnic, desgraciadament, no ha arribat i no és Neville. Al final, Manolo, el València ha errat en la contractació del tècnic, però, ho hem comentat també així, Manolo, hi ha molts futbolistes que no rendien amb Nuno i que no rendissin amb Neville. I al final no, no sols pueden posar la, lupa sobre futbolistas, sobre el tècnic, sino que la han de posar sobre futbolistas Manolo. y hi futbolistas que no donen el, el, ni a ni Nuno ni a Neville, Manolo. y yo te doy el si vols. Eh, Barragán no dona el rendimiento esta temporada pero un equipo de primera división no ya per al Valencia eh, Mustafi es un altre futbolista sense Otamendi. Otamendi a Mustafi. Mustafi no a Benur. Mustafi no a Barragán. Mustafi no me a, a Gallà hem encombrat a, a, a Mustafi perquè pensaven que sense Otamendi ell seria el líder i Mustafi desgraciadament no lidera la, la defensa ha arribat Abdenur que és un central que costa una barbaritat de diners uh -huh. i jo no el coneixia però per lo que parlava la gent que el coneixia així no és ni l'ombra de lo que era en el, el en el Mónaco avui ha estat encertat en el tram final de partit és cert perquè ha tallat dos contres ella soletes quan se n'anaven els futbolistes del, del Depor després de que fer aigües altra volta el sistema de contenció en el mig del camp i la línia de 4 en, en, en defensa però Parejo tampoc és el mateix futbolista de la temporada passada i mira que a mi Parejo avui no m'ha desagradat ha jugat en determinades posicions i no ha sigut de lo pitjor del, del València Gallà desgraciadament no està al nivell producte de les, de les lesions és un futbolista que juga amb el fre de mà eh, posat esa dolencia en el pubis en ten, no te confianza, no corre la banda igual que la corría la, la temporada eh, pasada. Javi Fuego por diferentes cuestiones, también ha desaparegut no dona rendimiento. Mm, André, al igual que Parejo hem de donar la matexa exigencia a André que a Parejo, futbolista superdotat técnicamente técnicamente, para para conduir un equipo, pero no tira del equipo, pero a mí ha millorat también rendimiento en la segunda parte. però ha fet una primera part molt, molt, molt fluixa i a partir d'ahir Manolo, pues no sé, Rodrigo Moreno tampoc acaba d'aparèixer, semblava que després de la lesió eh, des de que va caure en el Calderón podria arrencar i ser el, el, el Rodrigo que així esperem uh -huh. continua esperant a Rodrigo continua esperant a Rodrigo de Pol Piatti tampoc estava donant el, el rendiment lo de Negredo així ja s'ha parlat més allà del gol que avui, que avui ha fet mm, i d'esta temporada Manolo pues salves a Jaume Mene que no està ara salves a Ryan salves a Alcácer i mires i mires i mires salves a Fegulí que des que està lesionat l'equip ho acusa i que era de lo més destacat de la, de la temporada i excepte en partits determinats on destaques un futbolista rendiment regular de futbolistes en el València jo ja no veig cap més allà de Ryan Jaume eh, i Alcácer Marolo que hi ha molts futbolistes que estan decepcionant esta temporada molts. coincidim en que eh, les Palmas eh, coincidim en que també en Anoeta eh, l'equip comença bé Pero acaba diluyéndose sí, sí, totalmente pot haber alguna causa que pueda explicar el qué equipo aranga arranca o es primers 20 en Riazor no si sigut sí. Bueno, yo en el, partido y concretamente sí que he visto que el, Valencia ha empezado bien, eh, ha juntado pases entre André Gómez, Parejo, André Gómez desde esa posición de meterse hacia adentro con, con Parejo han encontrado pases, a Gaya le dejaba más el carril libre, bueno, había aparecido una idea de juego eh, y se llevaba, se a cabo. En cuanto ha, habido, ha empezado a haber pérdidas de Zaibo, como la que estamos viendo ahora en la tele precisamente, o de Danilo, o incluso Parejo, cuando se, acercaba a los inicios de juego, el equipo ya empezaba a temblar. El, el Deport ha generado alguna que otra ocasión y eso ya ha servido eh, para, para, para, que el equipo dudara. A partir de ahí, bueno, el, fútbol del Valencia ha desaparecido. Eh, bueno, es, es, un problema, es un problema grave porque todos los partidos se empieza más o menos bien, pero en cuanto eh, existe, existe un problema, el, el equipo no, no, lo revierte y, bueno, le falta ese punto de carácter o, de juego, las dos cosas, para, para, poder, para poder superarlo. importante esa situación fa que eh, el, el València eh, avui per exemple Raúl i si hi quatre per enmig, és a dir, amb Zaibo, Parejo, André i Danilo, sí. eh, i, i si acaba tirant mà de les bandes, què busca un entrenador quan arranca un quatre per enmig? Evidentment, què és el que busca quan busca les bandes? Eh, està clar, perquè ja és uh -huh. a mhm. obrir el joc i buscar uh mhm. -huh. de sortir al, al, al davanter centre de pilotes, però en un principi, tu què busques quan eh, el Eh, en un partido Fuera de casa on que buscar denodadamente la victoria arranques en cuate per el Hombre, eh, interpreto que él quiere eh, hacerse dueño del partido a través de la posesión, o eso intuyo, metiendo a, a André por el centro, juntándolo con Parejo, teniendo dos medios centros eh, más posicionales, pues interpreto que, quiere juntar pases para hacerse con la posesión del balón y así pues ser superior al, al, Deportivo. Eh, Mina más abierto en banda eh, y bueno, dejando el carril, como digo, a Gaya, pues interpreto que esa es la, la, la, la idea de juego que tenía, pero no la, no la acaba de llevar a cabo, no, no, no, les, no les sale bien y a partir de ahí eh, empiezan a haber dudas. Es curioso porque juega con dos medios centros, se supone, de carácter defensivo pero el primer gol del Deportivo es una es un eh, recibe Luis Alberto eh, al costado de Zaibo y encara a los centrales con una facilidad tremenda. Eso es, es decir, es, se nota que decir no no está no está del todo trabajado, es decir, si tú juegas con dos mediocentros precisamente para que no te encuentren pase en esa zona y es Luis Alberto el que te encuentra eh, se orienta bien y encara a los centrales para los centrales están muy abiertos y permite que, reciba. El central de abiertos pero una mala ubicación, es una una, és una eh, discussió que teníem en la retransmissió. Els centrals estan molt oberts per una mala ubicació de partida en la jugada o en el moment en què veuen que la persona que ha de cobrir Luis Alberto que està ahí vol deixar sol ja amb la seva maniobra és eh, Luis Alberto que dividís els dos centrals. Sí, eh, hay una pérdida y los centrales tienen que juntarse. Es decir, de, inicio pueden estar más separados, pero en cuanto hay pérdida, se tienen que juntar. Además, piensa que solo había un punta. Es diferente si hubiera dos puntas, quizá hubiera, los hubiera, se hubiera entendido que hubieran estado más abiertos vigilando la marca, pero en este caso solo había un punta y había que cerrarse. ¿no? Yo creo que son situaciones de, casi básicas que no, que no, acaban de, entenderse, que no, que, no, que no se hagan bien. Veo, como comentabas antes y comentaba Salva, a, Mustafi muy desorientado, con Adenur también. Muchas a veces fuera de lugar, sale a posiciones que no tiene que salir. No sé, eh, el equipo no acaba de, transmitir una idea clara de juego, eh, ya, ya, digo, con y sin balón, ¿no? Y en este caso eh, pues si juegas con dos medios centros, esa línea de pase tiene que estar tapada. Y si no está tapada, los dos centrales tienen que cerrar rápidamente para que el, el punta no reciba. Son cosas que, que, te hacen pensar que el equipo está en construcción cuando debería estar ya construido después de. de son 10 partidos con, eh, uh -huh. con Neville en, en, Liga, ¿no? Ya después de 10 partidos, esas situaciones se deben. Se Segons deben havia tingut temps. Él dijo que son 4 semanas y que en cuatro semanas no puedo cambiarlo todo. A ver, eh, es verdad que esto es un Pero problema... No son cuatro. Sí, siempre lo hemos hablado. Bueno, depende ahí mm. si de los días lectivos o los días no lectivos. Ahí cada escote una lectura. el vacances de Nadal, Neville estaba trabajando pero el equipo. o eso se va a vender desde el club. Yo, yo encuentro que, que Neville, y lo hemos hablado una que otra vez, Neville se encuentra un problema importante. El equipo pues eh, estaba enfrentado al entrenador o por lo menos varios jugadores de, importantes de la plantilla. Eh, bueno, eh, no ha habido una buena planificación en, el verano anterior o, eso percibimos, o eso percibo yo desde mi opinión y se encuentra con una situación difícil de llevar, es cierto. Que un mes es poco tiempo, es cierto, pero creo que ya ya le ha dado tiempo a conocer todo, todo lo que conlleva el Valencia, todo lo que es la plantilla, como para que por lo menos su, sello de entrenador quedara más, más marcado. Probablemente siga siga eh, un terme mig a lo millor un mes no estem per a canviar-ho tot però un mes sí estem ja per a que se començaran a veure més coses de les que s'estan veient Exacto, yo no sé, he visto al Valencia ser muy muy rápido en las transiciones y jugar con el partido de la Sociedad, buscar en la espalda a la línea defensiva. Otra vez se ha, querido jugar más en tener esa posesión con, con centrocampista de, talento por dentro, pero no ha acabado de hacer ninguna cosa bien. Hoy, por ejemplo, sigo viendo al equipo muy largo en la jugada en la que anulan por fuera de juego, que no es de, del deporte. Del Deport, veo que la distancia entre los centrales y el resto del equipo es abismal. Entonces, eh, no sé, como que eso, vale, es cierto, un mes es poco tiempo, pero hay detalles muy muy muy de base que, que se deben ver ya, ¿no? Después de, de un mes es, es, tiempo suficiente de 10 partidos de liga y ¿cuántos de Copa? ¿Cuatro creo, o tres? De Copa 3 tres. No, cinco, perdón, de Baracaldo. Baracaldo, Granada y Las Palmas. son, son 15 partidos. 1, 2 y 1. Baracaldo. Baracaldo, Baracaldo ya estaba ahí. Va, cambia, el Chermá cambia, Oficialment... cosas. bueno, no discutamos, 14 o 15 da igual. igual, Manolo. <laughs> No, es que me que avui el día discutido. ya ya. Uy, Salva el día discutido. Ya el directrius de, de Pero bueno, que con 14 o 15 partidos es tiempo suficiente para que ciertos aspectos se vean, eh, se vean no sé, más trabajados o, o, que se vea más el sello de, entrenador. En esa del gol a la que feiu referencia eh, es la tercera vuelta que el Depor y la feia al Valencia en, la primera parte. En una Lucas Pérez de eh, després de, no sé si li fa un canyo dribla de Nuer la frontal, s'escora massa a la dreta dribla de Nuer la frontal. i xuta mal però és el mateix, vull dir, hi ha una pèrdua i hi ha un valor que filtra Luis Alberto Crequera o Mosquera centrals estan oberts i se cola per ahí Lucas Pérez i després hi ha un altra también molt semblant a la que cuando Lucas Pérez encara no sé si arriba Mustafa y Obdenur y la lleven tres voltes te ho del Deportivo en la primera parte y ha una en gol tres voltes te según ese momento de que los centrales están abiertos y no, no defienden bien pero es que claro esa jugada viene de, no haber elegido bien el pase de no tener líneas de pase de, no, de no tener la valentía suficiente para conducir y provocar una superioridad en el centro del campo no sé situaciones que insisto entiendo que, que, se deben estar más, más trabajadas más claras ¿no? 12 y 32 fem una pausa Sobre la publi, en tornar, llegir els vostres eh, Twitter sobre la pregunta que estem fent, que si este València és igual, millor o pitjor que el de eh, Nuno Espíritu Santo. Anem a la publi, tornem, llegim i continuem preguntant-se coses al voltant d'este València i de si Raül li troba també eh, una explicació a dos discursos per a mi tan, tan diferents com el de l'entrenador en una frase que per a mi és greu en un entrenador del València, encara no estem preparats per a guanyar, ja me dirà quan el senyor Neville, i la dels futbolistes. Primer, amb el rostre seriós, eh, tornant a vestidor després de l'encontre, i també amb declaracions com la de eh, Negredo o com la d'André Gómez, dient que, que lo d'avui, el puntet i poca cosa més. Los dinosaurios invaden la ciudad. Levante el mercantil valenciano lanza una colección de 15 muñecos articulados de gran tamaño, con las reproducciones de los dinosaurios más espectaculares. Brachiosaurios, Triceratops, y Guanodon, monstruosamente divertidos. Primera entrega, el Tiranosaurios Rex. El domingo 31 de enero por solo 5,95 al comprar el diario Levante el mercantil valenciano. Están llegando Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua Radio. Tot 75. T'has fixat que des que tria la cançoneta esta, la Vanessa no s'ha tocat, Folgado? T'has donat compte que hem guanyat followers en Twitter? <laughs> Se va per cançó. Mira, mirad per ahí les coses com siguen. Quan tens raó, tens raó. Clar. Sí, senyor, està molt, molt a prou dels 6.300, eh? La cosa, la veritat és que pinta molt bé i cada dia estem més, més contents. La pregunta, este València és igual, millor o pitjor que el de Nuno? Javier, a punt, diu, peor, y mira que era difícil hacerlo peor. Luis Tatay, igual, es un se anima, ànima, se pasó que juguen les del filial y que tornen el cedits, y Carlos Gil. José Jimeno Marí, pues no sé, pero creo que es Vicente Rollo, es igual porque Nuno es el que planifica esta pésima plantilla, el culpable es culpable juntament de Sirim. Javier BCF diu, eh, esta es la herencia que nos ha dejado Nuno, un equipo sin rumbo. Cayetano diu Pitxor. I el pitxor, Nuno. Mm, che diu pitxor. Piscolabis diu Lim, vete ja. Ausías Chile diu, a soles ho arregla César Millán, el encantador de perros. Edgar Stark diu, millor, abano no de marres res, tampoco, pero al menos podem pegar 3 cuatro passes seguits. Juan Torres, el mateix de la mitad del año passat, la de Almería va a ser lo peor que mos podia pero que va a ocultar el desastre. Onofre García, es el Mateis, collons, juguem igual, el mateix sistema, tot igual, sense interior, yo no entenc res, Jesús F. Pum, Neville no atreve a decir lo que tiene, no se ajusta su plan, Zaibo y Danilo hoy casi nos hacen perder el partido. Miguel Enrique, camí de ser millor, pero de momento es el que les va a deixar Nuno. Paracetamol, Diu, es mucho peor que Nuno, incluso que el de Cuman. Nos vamos a segunda en compañía del Levante. Carlos Cervera, Diu, ni millor, ni igual, ni pichor. Este no es el Valencia. Samuel Rocher, Selma, Gary, dimisión ya, ni un minuto más. <clears throat> Davis, Diu, los mismos jugadores que eligió Nuno con la plantilla, con su amigo Méndez, Méndez y el visto bueno de Lim, Con Rodrigo Cayo empieza todo. Eh, Cristian Diu, yo no veo muchas diferencias. Fernández 66 Diu, yo creo que le falta criterio de juego y experiencia. El entrenador precisa un cambio urgente, me veo en segunda. Vizca Valencia Diu, es igual, todo gracias a la planificación esportiva y la mala elección es Misters. Valencia FC Diu, pichoso seducte. dubte. Miquel Ángel va va comenzar la impasa Rodrigo y Negredo no van a ser cap reforce y este se acaba de rematar. Cosco no, diu, igual de patético 11 niñitos arrastrándose por el césped. Cambio de entrenador tipo coronel ya. Fran de Sempere diu és igual perquè són els mateixos gossos en un altre entrenador Dani Massip té moments de millor futbol però és igual de desastros en defensa Garcia 308 que les coses no van bé és evident però ara més que mai se té que veure el valencianisme a final de temporada que roden caps Migue diu és pitjor i estem desesperats no Name diu els números estan ahí encara que ens fota Manel Blesa diu 65 milions tirats al FEM que es diu pronte a 7 punts del descens en finestres multimilionaris vore per a creure Adrián Baero no se sabe si es millor o se sabe que tenía que militar, que militar molt recordar dichosa y ayudar contra las palmas. amunt siempre. José Manuel Gallard millor seguro que no lo que tiene que fichar a jugadores y entrenador que te dio el teu amic o porque es el teu Sosi. Doctor Kate diu desde Ian Castro no hay entrenador normal que sea parecido pero recordar que contra Sevilla y Cerit ya ni tiramos a puerta Jorge Montoro Igualmente seguís que hacen experiments ...y no posan jugadores al seu No pot que siguen tan ruins... ...paseo BCF dio igual de ruin... no llora y es preocupante... Javier MT dio el problema desde junio. Ahora hacer sesiones y ventas y conformar un bloque de 9 y 2 clases adelante. Neville fuera. Fernando Caballer, pues Manolo, la pregunta se las trae. Es como el misterio de la Santísima Trinidad. José Vicente García Lario, que se escolta desde Granada y que dio creéis que con Moro el equipo rendiría más? Fernando Caballer, ¿no será que, el que es el Valencia de IM? Cualquier entrenador que venga puede ser teledirigido con imposiciones. Peix Orión dio y el equipo de toda la primera eh, división. Vicente dio en cara pichor y eso es greu, Y lo más preocupante es que ni ha por. Eh, es entrenador y no ya reacción Pedrosismo, estoy convencido. No, este Valencia ha conseguido parecerse al de Juan Soler en la gestión y peor que el de Koeman en uno lo deportivo. Andrés Mustieres, como dice Manolo Montal, yo seré antipopular. A mí no me ha parecido un mal partido. Seré todavía, eh, pero, pero todavía falta mucho. Bonanit, Diu Xavi Pichor y Serra que Serra Diu igual. Dani Diu a nivel de juegos igual. No hay. A nivel de puntos es peor y a nivel estructural es mejor porque ya tenemos director deportivo. Peixoriem Diu yo conformaría aunque Trovara Lim, eh, Neville Angulo, al Angulo y al Baraja. Oscar Zaragoza, único positivo es un buen mes para la salvación. Alberto Picó diu, creo que un poco mejor. Ahora por lo menos conseguimos un punto cada partido. Con uno ni eso. Luis diu, sin alma no habrá resultados. Este equipo es el de uno. Él lo creó, lo dejó sin alma y el alma no se compra. Se perdió en verano. Sergio Velda Flores, este Valencia es igual en cara Eh, que porta camí de ser pitjor. Només espera que Neville estiga de passar la final, final de temporada. Mm. Marc diu, jo el veig diferent. Vull veure este València eh, davant del marcador a veure què passa. A l'Sporting hi ha que guanyar-li sí o sí. Eh, per així diu Lluís per molt d'entrenador que hi hagi si els jugadors no funcionen Mortimer dels renovats cap dona el callo diu Rubén Cerdà no vos entenc quan parleu de Yupi de Neville si voleu que posi a raja de tots en fi està igual de fotut que tots yo hace tiempo que no lo veo, diferente Fernando Caballero. Es sufrir para nada. Fran Diu, Neville dice que el equipo ni está preparado para ganar. ¿Y por qué si ganaban con Boró? Rubén Cerradio, expliquemos antes que ha de decir, matarlos en rueda de prensa no es la solución, es que no vos anten. es que yo no, voy no que mate ninguno pero dicen que no están preparados para guañar me sembra muy grego a mí. Fede Vizquer no lo dejó al equipo como segundo equipo menos goleado, a pesar de que le han cambiado a Otamendi por Adenur. Seamos justos. Eh, de lo que haga falta. Digo, no estamos preparados para ganar. Terrible frase. Solo digo que eh, con Boro solo digo que acaba cogiendo el equipo. Apúntalo, Manolo. Bueno, podemos continuar Jimmy Sánchez hasta el estrés del matí porque Willa la como siempre está respondiendo y está em, eh, Está eh, eh, està dient un oient vull veure quan l'equip eh, s'avança en el marcador però és que a la fi hi ha coses que no són baladís vull dir, quan l'equip no mostra un patró de joc i els teus jugadors més creatius no destaquen mai perquè desgraciadament amb Gary Neville ni André ni Parejo han fet bons partits és per alguna cosa quan l'equip sempre té que remar i sempre s'avança en el marcador és per alguna cosa. Jo a la fi és que no crec en les... Eh, eh, casualitats en el món del futbol, sobretot quan les casualitats passen partit darrere de partit. es, evidente, Manolo, cuando si llevas 10 partidos seguidos sin ganar, pues las cosas ya no son casualidad, ¿no? Eh, las cosas pasan por algo y, y bueno, yo insisto en, en, lo que vengo diciendo. Creo que pues Neville debería pues eso, centrarse en, en, desarrollar una idea clara de juego, un modelo muy claro que se, que se perfeccionará en los entrenamientos y que, que en cada partido pues hubiera un plan, un plan eh, claro de, enfrentarte al rival, de bueno, de, que se viera cómo, cómo superarlo y, y, que se reconociera un Valencia pues eh, en el juego y, lo que lo que he comentado en otras ocasiones hacer un bloque pues sólido de siete ocho jugadores que se le reconocieran ya como titulares habituales que, que eh, ayudaran a, a, que esa idea que él pueda tener que se desarrolle de, la mejor manera eh, en, el campo pero vamos evidentemente las cosas no pasan por casualidad y si está las cosas como están a nivel clasificatorio no, no, no es por porque sí Salva empatamos para alguna cosa de estas dos cosas que acaban de decir jo no crec que les casualitats, jo no crec que ni pare... Tampoc passa per casualitat que des que està Neville els davanters s'hi veuen porta, són els únics que veuen porta vull dir, igual que dient coses males diguen bones, vull dir amb una molt complica que els davanters veien en porta i ara amb Neville són els que estan eh, traguente de la tolladero de no estar ja en números de descens se parla algo tot això de no, és que sempre mos marquen primer eh, vull dir, d'aquestes coses que diuen la gent que vull veure l'equip, però al la fi no és casualitat, quan passen habitualment i jornada darrere jornada és per alguna causa. Se parla de la sopa terra? No, se parla, Manolo, de... El discurs de futbolistes mm -hmm. és el de l'altre dia... Un quan se va jugar davant la Unió Deportiva Las Palmas. No entenen el que els ocorre, ells interpreten que, que treballen bé, però que després en els partits el que treballen a Paterra no, no ho veuen reflectit sobre, sobre la brossa, però mm, no se parla de, no se parla de més coses, Manolo. Pues eh, això sí que és complicat. Ells estan convençuts de que treballen bé i que el tècnic treballa bé amb, amb ells, però a partir d'ahir mm, desconeixen per què no eh, lo que treballen a Paterra, que segons ells està ben treballat, després no ho porten al, al terreny de xoc. Eh, te diu algo el doble discurs, Raúl? Que el entrenador mm. diga que està orgullós, que l'actitud, que tal, i que els jugadors isquen encara d'haver palmat cinc... La cara d'avui dels futbolistes, tot i que Negredo, que torna a dir, en qualsevol altra circumstància un tio que marca un gol en el minut 95 de partit en l'última jugada l'equip haguera fet una pinya s'hagueren tornat bojos en la celebració tal, no sé què la cara dels futbolistes quan se'n va avui al vestidor després de l'empat a un és cara mm. d'un equip que acaba de palmar 5 a 0 Sí, jo... Eh... I el discurs, perdó, dels futbolista sí. hem sentit a eh, André Gómez que li pregunten bueno, l'eufòria per l'empat i ha dit d'eufòria res, eh? Ixe un. I després també Negredo, al qual li han preguntat i ha dit que l'empat i poca cosa més, que sí que era molt per treballar. I se doble discurs ja tan clarament... I mira que me consta que el Departament de Comunicació de València intenta que els discursos siguin homogenis, és la seva tasca també, la seva funció, ens agradarà més o menys, però la seva tasca. Quan clarament hi ha dos discursos tan, tan oposats, eh, te diu alguna cosa? Te, te, te indica alguna cosa, Raül? Raül? Bueno, en primer lugar, eh, que los jugadores eh, hayan salido con esa con esa sensación, a mí me parece positivo, ¿no? decir que... A mí también, yo eh, en la editorial del principio que para mí es lo más cridaner, lo más positivo de lo que ha ocurrido en el es la expresión corporal al acabar el partido, que se les ve esas caras, el cuerpo, bueno, se, se les ve fastidiados y, desde luego es positivo. Luego sus declaraciones posteriores pues también indican que, que son conscientes en el club en el que están, Y las exigencias que, que se tienen. No se puede valorar un empate contra el Deportivo y cómo, cómo se ha dado eh, de manera positiva y creo que ellos ya van eh, siendo conscientes de que, de que esto no es suficiente. En cuanto al entrenador, pues bueno, lo hemos comentado ya muchas veces, está muy bien que eh, refuerce a los jugadores con esta confianza y les quite esa presión, pero tiene que ser consciente de al mismo tiempo como lo, están haciendo los jugadores de la exigencia que conlleva este club y de que un empate de esta manera no, no es del todo válido. Entonces, no sé si hay, bueno, eh, si habrá que analizarlo como que hay una división entre jugadores y entrenador, o, no lo sé. Eh, a, priori, desde fuera parece que tiene la pregunta, tampoco hmm. eh, tampoco a hmm. buscar la pregunta de no, ni una división hmm. clara, pero que no, que no, no No, no, no, la No lo parece, no lo parece. No hi ha divisió. No hi ha una divisió. No. No, no, no. Aleshores, a mi el que me dóna la impressió és que Gary Neville encara no sap on està. Jo crec que ell tracta de defensar a futbolistes. Perfecte. Probablement massa, però ell tracta de defensar als, eh, a futbolistes. Val. Ell, ell podrà tractar... Tornem al mm. discurs. Ell podrà tractar de defensar a futbolistes pero el entrenador del Valencia Club de Fútbol no puede dir públicamente en una rueda de prensa no, no, dos que... voltes, no, clar, és clar, gravíssim clar, que diga encara no estem preparats per a guanyar. Cavaller, quan va estar vostè preparat? en abril? Clar, és que lo terrible de la rueda de premsa, Manolo, més enllà de que bueno, el tècnic ha dit, ha dit una cosa i probablement han sigut més crítics els futbolistes, probablement, eh, però lo terrible és lo que ha dit eh, Neville, perquè, Manolo, mm, vull dir, estem Ja en, acabant gener, a punt d'entrar en el mes del, del febrer, y diu que todavía no estamos preparados para ganar, i torna a repetir la cancioneta del Somos Jóvenes. Clar, la pregunta eh, la fèiem al llarg de la retransmissió, quan acabava i escoltàvem la roda de premsa, mm, no estamos preparados para ganar, però quan van a estar preparats per a guanyar? Perquè igual quan estiguen preparats per a guanyar se escapa la Lliga, se escapa la Copa, eh, l'Europa League, s'acaba ja tot. Estem preparats per a guanyar. Ara, bueno, però és que ja s'acaba la temporada, vull dir... Sí, ah, és un problema. Juga algun amistós si vols, perquè Ixa ja... És, Ixa és la pregunta. La temporada. Ahí anava la meva pregunta. No que hi haguera una divisió, no té per què haver-la. No, no, no, clar. Però sí que me sembla que els futbolistes són més conscients de la gravetat de que aquest equip du 10 jornades sense guanyar. El València la dada fa fredor i a mi me dona molta por el València no duia 10 jornades sense guanyar des de l'any del descens és duríssim el que acaba de dir però és que són números i els números estan ahí per a comprovar-los el València no portava 10 jornades sense aconseguir la victòria des de la temporada del descens i això és perillosíssim Sí, da la sensació de que igual que su modelo de juego, que está en fase de construcción, digamos que él como entrenador también está en fase de construcción. Entonces, es, e, esa fase de construcción igual conlleva el hecho de no ser consciente eh, pues, de las exigencias que, que este club tiene, ¿no? Y de que, pues eso, de que el, empate no, no te vale y, de cualquier manera. Eh, insisto, a mí Neville, de verdad, y lo digo sinceramente, me, ha, parecido muy bien eh, la manera de, encarar eh, pues la situación con su energía, con su optimismo, su optimismo con su confianza hacia los jugadores, con un trato más cercano que ha hecho que los jugadores pues saquen un poquito, no sé, a priori lo mejor de sí mismo, pero no está no está desarrollando la idea suya o por menos no ha visto una idea clara de juego y, le está da, da síntomas de, que le está superando un poco la, la, situación. No? El superar Bueno, mm, los números demuestran que, que sí, y, más que los números, la sensación de, juego del equipo, ¿no? Entonces no, no, acaba de encontrar, eh, insisto, ese patrón de juego que le defina, y, bueno, estas declaraciones tampoco ayudan a, a, hacer creer que, que no está superado. Mm. 12.50, doncs fem una última pausa per a la Publi i en tornar rematem el debat en el dia d'avui sentim el gol fert o pitjor del València de Futbol que li ha donat l'empat i tanquem que duem des de les 5 i 4 pràcticament, no? Pues pegar li imagina't Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. Miriwan por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, e TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Hola, soc Boro Contreras y vos espere todos els de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repassarem junts els millors moments de la música contemporánea, les segues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea, los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 la Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Pregunta clara, señores, porque eh, a veces decía que ser abrupte, pero para claramente. Salva digo que no. Raúl, ¿el eh, objetivo de este equipo es la permanencia? Yo sigo creyendo que no, como Salva. Eh, pienso que, la temporada en la Liga va a ser desgraciadamente mediocre, se va a estar en la zona media, quizá, pues bueno, con ese UI siempre en el cuerpo, decir, cuidado que si volvemos a fallar podemos pasar por problemas, pero no sé, eh, intuyo que va a ser una temporada para estar en la zona media y, las esperanzas de, centrarlo todo en, en, la eliminatoria de Las Palmas, que es un partido y que si ganas, si, ganas el partido estás clasificado nada más y nada menos que para semifinales y la Europa League, pues bueno, dependiendo de cómo vaya el el rival y, quien nos toque, pues bueno, veremos qué, qué sucede. Pero, pero a priori en, la pregunta del descenso yo quiero creer y sigo queriendo creer que, que no, que no, que no va a haber problemas. y la Copa? Li puede cambiar la Copa la, la, vida del Valencia? Sí, sí. alguna vez el Valencia empata porque dos, porque yo este que no lo lo veis uséis mold es que mal, pero el Valencia empata dos en las palmas o empata a un pasa per a las semifinales Que este equipo se vea en las semifinales de Copa del Rey? claro mentalmente le pod cambiar la vida al Valencia? Desde luego, creo que bueno, son, son, momentos positivos que, te hacen relanzar y también estamos en el mercado de invierno, todavía quedan unos días. Queda 24 ya, le quedan sin días a García Pitar, a García Por fin ¿eh? llega, aunque sea uno o dos fichajes, pues puede mejorar mucho el equipo y bueno, pues son... Y espere que el fax funcione mejor que el de Florentino, también le digo. <laughs> si, si funciona igual, estamos mal, Estem ¿eh? fotuts. pero bueno. La Copa, Manolo, canvia moltes coses. I sols per estadística, Manolo, el València té que guanyar algun dia sols per estadística, perquè porta molt de temps sense guanyar i moltes sí, voltes... En Copa, en Copa ja hem vist que no s'ha vist per res. El què? L'equip anar guanyant partits en Copa i en la Lliga continua la mateixa bueno, Però parlem de si la Copa li pot canviar la cara a l'equip, si l'equip guanya sí. en a la Unió Deportiva Las Palmas, pues a partir d'ahir, Manolo, a, això li ve, a l'equip li ve, eh, i a Neville li ve de, de perles, te dona molta tranquil·litat i te dona oxigen i no sé si millorarà el futbol una volta superes l'eliminatòria de la Unió Deportiva Las Palmas el pròxim cap de setmana però estar en unes semis de Copa canvia moltes coses jo estic convençut de que en la Lliga no vas, no vas a tindre cap tipus de problema per mantenir la, la categoria però que la gent se va cabrejar moltíssim quan vaig a Mestalla per l'equip, perquè partits, els partits que li esperen a València en Lliga van a ser com este. Ara bé, sempre que reacciona en Copa i sempre que després, quan torna a entrar en escena a l'Europa League, també millore prestacions, perquè mm, si no, pues evidentment... Que l'Europa League està a tres, a tres setmanes vista, L'Europa eh? League comença ja el 14, 15 el de febrer. El 18, crec que d'anada. Sí, nada ahí, sí, sí, per ahí. D'ací a febrer ja veurem com està la València. Mm. Em eh, perdó, Redeu, és bueno, que està pitjor. Per això, en la posibilidad de que si no funciones en Liga Estás obligada a funcionar en Copa y en, Europa en Europa League. la no se va a funcionar daba la Unión Deportiva Las Palmas, Pero es la opción de, semana... Pasar la eliminatoria... Y clavarte en los semis. Yo creo que es lo único a lo que hoy en día se puede agarrar el, el Y además voy voy he comentar al de la retransmisión... y acabe de seguida. Eh, si la Unión Deportiva Las Palmas más se le ocorre Guañar en el Ciudad de Valencia... El equipo que se tienda Setién el Valencia en la Torre de la Copa va tindre major presència de titulars que no el que va presentar en, en la nada. Per això és fonamental que demà el llevant, a part de que ho necessita ell mateixa per a fugir de la zona de, de descens, el llevant té que superar les Palmes. Si les Palmes guanya, l'equip que Quique Setién li presenta al València en Copa veient-lo en la nada com no va poder amb els futbolistes que no eren habituals va estar ple de futbolistes habituals, segur, estic convençut fundamental lo que pase en el sitio de Valencia Bueno, pues eh, Espero que de más el Llevant, sobretot per el Llevant, li a la Unión Deportiva a las Palmas y que después pues, pueda pueda fer favor al Valencia porque lógicamente Le cambiaría total y Absolutamente eh, la vida. Por la semana que ve partido contra el Sporting, que va a ser la primera victoria del Valencia en Liga. Ahora sí arriba la primera victoria de Neville en Liga, ¿os recordeu? En aquell partido que va a debutar Jaume Mené. Vaya que sí. -huh. que per cert ha d'estar... Eh... El guanya el València gràcies a Jaume Domènech que el guanya el València gràcies a Jaume Domènech eh, sí. i el gol de Paco Alcácer sí. ja veurem o en este cas, per millor dir des de fa unes setmanes imagina que el mateix Jaume Domènech ha d'estar com en la pel·li de... crec que era de... de Pedro Almodóvar o no? la de Pedro Almodóvar Sí, de Pedro ¿Qué he hecho yo para merecer esto? la vuelta que se va a echar la banqueta estará pensando ¿qué va a pasar pera? Tiene que, pasar pera ahí sense <laughs> saber, errat, Pero cosas de, de mil Folgado, se echa el tema! igual Almodóvar. Gracias. <laughs> Avui tens unes ganes, estàs tocant sí, sí, els nassos. Sí, sí, Creia que anaves a parlar. Raúl Garrido, com sempre. Avui no us lleva bien, eh? Hoy no, hoy no lleva bien. Avui ¿eh? està el tema... Està, ell avui està apetant. Bueno, senyors, vos recordo, demà a les eh, 3 més quart, el Murciélago en Levante Televisió, amb Vicent Sempere. Nosaltres, des eh, de la ràdio, tornarem a partir de les 11 i mitja. Anem a deixar-vos amb el gol del València Club de Futbol que ha servit avui per a empatar, per a treure un punt i poca cosa més en Riazor. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Vivo mi vida de lo que el camino el balón para André Gómez, André Pera Parejo, Parejo la pilota tendrá que penchar al Valencia, la pencha Parejo, Pera Negredo de Cabol. Miracle, miracle, miracle, miracle, Germans, miracle, gol del Valencia, miracle. esperaba Percia París, Negredo per a que millor sap. Entrar, rematar de capa Enviar a lluny de base del porter. es resarcís de la rada. de la primera part i aconseguir-se un gol que almenys evita la derrota en Coruña. de Déu, estem celebrant un empat com si fos la final de la Champions. <laughs> Ha empatat el València. Ho ha fet el Tiburón Negredo. Està a punt d'acabar-se. S'acaba el partit. De por un. València un. Benvolguts, benvolgudes, Benvinguts a la Via Làctea.